Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şemse, güneşe ve onun kuşluk vakti aydınlığına. Ve güneş batınca onu takip eden aya ve o güneşi açığa çıkardığı zaman gündüze ve onu örttüğü zaman geceye ve göğe hem de onu bina edene yere ve onu döşeyene ve nefse ve onu güzel bir şekilde yaratıp düzenleyene. Sonra da o kişiye günahını ve takvasını neyin isyan, neyin itaat olduğunu bildirerek ilham edene yemin olsun. Ki onu o nefsini günahlardan temizleyen muhakkak kurtulmuştur. Onu isyanıyla örten ise mutlaka hüsrana uğramıştır. Semut kavmi azgınlığı yüzünden peygamberini yalanladı. Hani onların en bedbahtı deveyi kesmek için ileri atılmıştı da Allah'ın peygamberi Salih onlara Allah'ın devesini kesmekten ve onun su içmesini engellemekten sakının demişti. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Fakat kendisini yalanladılar da o deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle üzerlerini büyük bir azapla kaplayıp onları dümdüz ederek yerle bir etti. Ve o bu yaptığı işin akıbetinden korkmaz.